spomenuo imam Tirmidi hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam od Aisha radijallahu ta'ala anha koja kaže da je došla Fatima bint Abi Hubejš radijallahu ta'ala anha pa je rekla Ja Rasulallah inni mraatun ustahadu fela atfur afa eda'u sala fa kala la إنما ذلك عرق منك وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاقسل عنك الدم ثم اغتسلي وصلي ولكن يا فاطمة بنت أبي حبيش اللهم بوصنيك هو الله بوصنيك يا اسم جنة يا إمام لا برستان وقت ساني كربي لا برستان وقت كربي شد رادين هوش لي وصلتي نماز وهو بوچو يدسو صحابي كزنالة وبوت سفيستي da žena dok je u hajdu, u menstruaciji, da nije dozvoljeno da klanja, niti da posti. Samim tim što je došlo pita na ovakav način Allahu poslanika sallallahu ja imam krvarenje, imam oticanje krvi, hoću li ostaviti vas, što upućuje da su žene sahabike znale da nije dozvoljeno obaviti ženi u hajdu namaz niti postiti. Do te mjere da imate učenjaka koji kažu da žena ukoliko bi klanjala namjerno u vremenu hajda, da čini kufr Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što imate mišljenje kod islamskih učenja kada čovjek ne bi htio da izađe iz džamije, da ide promijeniti abdest nakon što ga je izgubio, iz stida zbog ljudi, nego namjerno tako bez abdesta da klanja, kaže jedan dio islamskih učenja da čini kufr Allahu subhanahu wa ta'ala. Bez abdesta namaz. Ali ispravno mišljenje je da ne izlazi iz vjere niti žena koja bi klanjala u vremenu hajda, niti čovjek koji bi obavio namjerno namaz bez abdesta, osim ako budu sa tim svojim postupkom žena koja obavi namaz u hajdu ili čovjek koji bude obavio namaz bada abdesta namjerno siljen i smijavanja Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Tada izlazi iz vjeri. Ali ako ga je stig ili tome slično, onda griješan je pred Allahom subhanahu wa ta'ala i ona je griješna, ali ne možemo reći da izlazi u tom slučaju iz Allahove vjeri. Ali želimo ovim reći, draga braćo, na veličinu ovih propisa da on Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji je rekao u određenom vremenskom periodu ženi klanjaj. A u određenom vremenskom periodu je rekao ne smiješ klanjati. Otuda kažemo ova stvar je bila poznata kod žena kako kaže Aisha radijallahu ta'ala anha kunna nahidu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam pa nu'mer bi qadai saum wala nu'mer bi qadai salat. Kaže mi smo žene u vremenu poslanika sallallahu alaihi wa sallam imala hajdu. Pa bi nam bilo naređeno, hadis Bukhari muslim, To pa bi nam bilo naređeno da nadoknadimo propuštene dane posta, ali ne bi nam bilo naređeno da naklanjamo propuštene namaze koje smo znači propustili u vremenu dok smo imali hajde. I niko nije rekao od islamskih učenjaka niti od pripadnika ahli sunneta od žema, o obaveznosti naklanjavanja ženi namaze osim Haridje, Havarić, koja kada je jedan put došla žena Aisha radijallahu ta'ala anha, kako se navodi u hadijsku ga bilježi, također imam i Buharija i Muslim, upitala je zašto? Pa zašto nam je naređeno da napaštamo propuštene dane u hajdu, a nije nam naređeno šta? Da naklanjamo propuštene namaze. Zbog čega? Pa je rekla Aisha radijallahu ta'ala anha, ta harurijetun anti, jesi li ti iz mjesta Harura, mjesto gdje su bili Haridžije, koji se povukli kada je trebalo dođe dokršaja sa Ali ibn Abi Talibom radijallahu ta'ala no, ovo je slučaj nakon smrti Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam Haridžije koji su imali ovakav stav da žena mora naklanjati propušteni namaz koji nije klanjala u vremenu hajda pa kada je došla ova žena Aisha radijallahu ta'ala anha ona je pitala jesi iz Harura, jesi iz tog mjesta u Iraku gdje su Haridžije koji tako misli. Šta je tebi? Zašto pitaš to tako? Zbog čega? Nema pitanja zbog čega. Rekao Allah i rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ali želimo samo za znači ovim primjerima da kažemo da je bilo poznata stvar kod sahabiki da žena u vremenu hajda ne smije klanjati, niti smije postiti. Otuda, kada je došla Fatima, Allah poslaniku sallallahu alihi wa sallam pita ga imam odljev krvi šta ću da radim, hoću li ostaviti namaz? Kaže Allah poslanik sallallahu ne, ne, nećeš ostaviti namaz, nego to nije hajd, to nije uzrok za koji Allah subhanahu wa ta'ala svezao propis hajda. Nego, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa to je krv koja ističe iz žile, odnosno krvnih sudova ili vene iz materice žene, što znači da nije to krv za koju Allah subhanahu wa ta'ala svezao propis, a to je pucanje folikula, odnosno urušavanje zida materice unutra nakon određenog vremenskog perioda ciklusa u toku mjeseca dana. Znači je uzrok Allah subhanahu wa ta'ala svezao propise. To je poremećaj, bolest i za tu stvar, za taj poremećaj, za to oticanje krvi nije propis hajda, različite propis hajda, a različite propis tog oticanja kod tebe krvi. To je istihada. Pa rekao onda Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada dođe vrijeme hajda, kad nastupi vrijeme hajda, onda ostavi namaz, a kad on ode, kad prođe ovaj ciklus, od 6, 7, 8 ili 9 dana ili koliko već, onda kada prođe to vrijeme, očisti od sebe krv. Pogledajte, naredio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam da očisti od sebe krv sa svog polnog organa. Zatim, naredio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam da se okupa. Nakon toga druga stvar, i onda klanjaju. A onda još ispomenuo imam i Tirmidhi jednu predaju وَتَوَضَّهِ لِكُلِّ صَلَاةِ Abdesti se za svaki namaz. Oto imate nekoliko propisa koji su spomenuti ovdje u hadisu Allahu poslanika sallallahu alihi wa u ovakvoj jednoj situaciji za ženu koja se nađe u istihazi. A to je da je prvo Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio da očisti od sebe krv. Kao što znate, da je iđma ummeta da krv koja izlazi iz živog bića. Bilo iz dva otvora, bilo iz nečega drugog nečista, bilo iz nosita. Otuda ne može ona takva da klanja sa krvlju koja se nalazi na njenom tijelu. Tako da je ovdje Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da očisti svoje tijelo, to se zove taharatul kabet, što podrazumijeva da očisti žena svoje tijelo, od odijelo i mjesto gdje će klanjati. Te tri stvari moraju biti čiste, a s druge strane naredio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam taharatul hadeth, što podrazumijeva kupanje ili uzimanje abdesta. I ovo su dvije vrste čistoća. Taharatul hades i taharatul habet. Čišćenje od nečistoće koja bi se na tijelu ili od tijelu ili mjestu gdje se klanjati. S druge strane, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se čovjek očisti od hadesa, što podrazumijeva veliko čišćenje, kupanje gusom ili abdesta. Tako da je ovdje pogledajte Allah poslanik na sve naredio nekoliko stvari. Prvo znači uklanjanje sa otvora kod žene same te nečisti, istilanki dem. Zatim okupaj se i onda klanjaj. kada je u pitanju oticanje krvi i stihade ko žene. Imate dva stanja. Imate prvo stanje da se kod žene nakon hajda što završio se hajd, nije nadet i utvrdi da to više znači nije krvo od hajda, pojavi se samo recimo u toku dana 10-15 minuta ili pola sata ili se pojavi u nekoliko navrata, ali sa prekidima. Tako da ti prekidi traju onoliko koliko bi žena mogla u toku namaskog jednog vremena naći vrijeme, 5 ili 10 ili 15 minuta koliko je potrebno da na namaz. To je prvo stanje ženi haze. U takvom stanju, u tom prvom stanju, ako se desi, znači da nije neprestano oticanje, nije neprestano odljev, nego se pojavi u toku dana, kao što smo rekli, u nekoliko navrata, ili većinu vremena otiče pomalo, ali može naći vrijeme kad prestani, recimo 10 minuta, 15 minuta, pola sata, apsolutno nema više krvi, e onda propis ovakve situacije, ovakvog stanja kod žene koja je u sihazi, je isti propis kao mokraći, kao kada bi znači izvršila veliku ili malu nuždu. Da nema nikakve razlike. Tada ne uzima propis na ovakav jedan način sahibi odvora. Je vam jasno? Nego što podrazumijeva čekat će to vrijeme u toku jednog namanskog vremena kada će doći ti 10 ili 15 minuta ili pola sata ili sat vremena, kada će prestati oticanje krvi, nakon toga će se šta? Očistiti to tijelo, zatim odići, abdestiti se i klanjati. Jer može naći 10 ili 15 minuta ili pola sata koliko je već potrebno da obavi namaz. I ovaj propis, uzmite pravilo, je propis za onoga ko ima, recimo, probleme sa prostatom. Ili ima probleme sa vjetrovima. Ako Čovjek ima problema sa mokraćom da mu otiče mokraća. Ista situacija. Biva u dva stanja. Prvo stanje je da može naći, znači vrijeme, prestani mu. Nije neprestano otići mu 24 sata, neprestano, ne. Prvo stanje, znači, može naći u toku namaskog vremena. Onoliko vremena, 10 ili 5 minuta koliko mu je potrebno da obavi podne bar on će čekati tih 5 ili 10 minuta i to je jedno od opravdanih razloga kada mu je dozvoljeno da ostavi džemat. Kada mu nije dužnost i nije obaveza da dođe i da klanja na prvi vakat u džemat sa muslimanima. Jer će čekati ti svojih deset minuta ili 5 minuta koje će mu se naći negdje u akšamu između početka i kraja akšamskog vremena, Ostaći kod svoje kuće i čekat će. Kad mu prestane oticanje Mokraće ili u ovom slučaju ženi, koja ima istihazu, onda će očistiti svoje tijelo, očistiti svoje odijelo ako ima šta na vešu, i onda abdestit će se i konjac. To je prvo stanje po pitanju istihaze i ovaj propis ima čovjek koji ima problema. Sa mokraćom ako se desi na ovakav isti način kao smo rekli kod istihaze. Ili čovjek koji ima problema sa vjetrovima, ako što imate ljude, da mu dođe recimo sa vremena, neprestano samo vjetrovi izlaze. Ali prođem recimo vrijeme 10 minuta kada može strpica naći vrijeme da drži abdest i tada mu nije dozvoljeno da klanja, pazite, niti ženi. U ovakvom prvom stanju, ukoliko bi klanjao u vremenu dok otiče u krv, a može da nađe vrijeme u toku jednog namaskog vremena. Vrijeme kada ne otiče krv i kada može imati potpun abdest, ukoliko bi klanjao namaz neispravan i njegov namaz neispravan, ne uzima propis u ovakvoj situaciji sahibi uzra. To je prvo stanje. Drugo stanje jeste stanje da neprestano 24 sata odljev krvi. Ne može naći žena ni jedne minute ili ne može naći onoliko vremena koliko je potrebno da na miru fino sa ruklovima i vađivima obavi fard namaz. Neprestano odsanje krvi u on Onda, draga braća, ovo drugo stanje imate dva stanja. Imate prvo stanje da kod žene tada biva oticanje krvi u malim količinama. Malo. Tada biva joj obaveza. Kako je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi vađi, obaveza. Kako je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem Hamni bint ana kursu, Tada moraš staviti vatu, znači zatvoriti otvor. Ukoliko krv nije toliko jaka, da može vata zadržati izlazak krvi iz otvora žene, tada u tom slučaju bivaju obaveza da stavi i da vatom zapriječi izlazak krvi ukoliko bi smog vata da e, zadržati. Pa je rekla Hamna bint Žahša Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam jače i veći izlazak krvi ne može vata zaustaviti. Tada je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam pola drugo stanje. Tada džumi. To je drugo stanje da krv izlazi jako i puno i mnogo, da ne može se zaustaviti vatom stavljanjem u otvor ženi, onda kaže Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam džumi, onda se stegni, podveži, u današnjem možda vremenu uložak ili tome slično, da bi na takav način zatvorila se izlazak krvi. Od da biva obaveza da čovjek prenesi ženi, ako se nađe u takvoj situaciji da može objasniti Allahu subhanahu wa ta'ala propis da ukoliko je malo otkucanje krvi da ne smije se preći odmah na ovo drugo stanje, nego hoće šerijat, vidi se jasno iz hadisa Allahu poslanika sallallahu alihi wasallam da hoće šerijat koliko god se može više da zaštiti izlazak ove nečistoće prilikom obavljanja namaza ukoliko je to moguće. Ukoliko nije moguće, onda pogledajte ide se onda na drugo stranje popušta šerijat, zato što ima pravilo u šerijatu na osnovu mnogih kuranskih ajeta, poput lari glavu nefsani glavu saha, da Allah ne zadržuje nikoga iza njegove mogućnosti, otu da su islamski učenjaci u suli fiku postavili pravilo, a to je el mešakatu težlibu tesir, da teškoća povlači za sobom olakšicu. I isto tako, el emru iza daqa i tesa. Kada neki propis oteža se, bude težak, onda šerijat olakšava. Ali ne smije se ići na olakšicu odmah bez potrebe. Odu da islamski učenjaci kažu još jedno pravilo, a tu bi haderiha. Da se nužda procjenjuje, da svaka nužda ima svoju veličinu. Ne može svaka biti svab nužda. Zato kažemo, veoma je bitno da žena shvati ova dva stanja, prvo i drugo, odnosno drugo koje u sebi ima još dvije te situacije, kako se može jasno vidjeti da je cilj Allahu poslanika sallallahu bio da napravi razliku između ove dvije situacije, između ova dva stanja. žena, kada očisti o sebe prvu krv, onda Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam je naredio da se okupa. Da se okupa. Za kupanje su svezani određeni propis. Poput da čovjek ne može imati odnos sa svojom ženom dok se ne okupa. Može se recimo potpuno žena očistiti da joj prestane krv. Da se pojavi znakovi čistoći. Ispomenuli su dva znaka čistoći. Vijek i i prestanak krvi. To su dva. Prvi je kod svih islamskih učenjaka, a drugi prestanak krvi kod većine islamskih učenjaka, to se smatra znakom prestanka hajda. Otuda imate, znači, ovdje nekoliko tih stepenova, odnosno etapa po pitanju prestanka hajda. Prelaska žene iz hajda ti stanje nečistoće u stanje čistoće. Prva etapa jeste prestanak krvi ili pojavljivanje bijelog isjetka koji je znak prestanka hajda. Kada prestane hajd, tada za ovu etapu ima dvije stvari koje su bitne. A to je da je tada ženi dozvoljeno da posti. Da posti i pored toga što se nije kupala. Pa recimo, ukoliko u vremenu Ramazana kod žene se pojavi znak čistoći od hajda prije Zori, zapaša se u 3 i 45 minuta ujutro. Kod žene se pojavi u 3 sata i 40 minuta zna čistoći, očistila se od hajda. Ali se nije okupala još. Ona će tada obaveza joj biva da zaposti i da ima vremena, znači onda se okupati skroz u vremenu sabahskog namaza i klanči naravno sabah i njen namaz je ispravan i njen post je ispravan, jel razumijete? Jer nije uslov da bi žena mogla postiti da se mora okupati. Uslov je da se očisti od hajda, da ima kod njih znak čistoće od hajda. Kao što za ovu prvu etapu je sve za još jedan propis. Jer rekli smo ima određene stvari u hajdu koji su zabranjene. Poput namaza, poput posta, poput učenja Kur'ana, poput razvoda braka. Ižma umete, drago braća, da nije dozvoljeno da čovjek razvodi svoju ženu dok je nečista. U hajdu, zabranjeno, haram. Nego mora čovjek čekati ovu etapu. I znači, automatski žena prestankom kod nje hajda pojavljivanjem jednog od ova dva znaka čistoće od hajda, još pored toga što se nije okupala, čovjeku je automatski tada dozvoljeno da je razvodi, nije uslov da čeka da se okupa. Ostali propisi su vezani za drugu etapu. Razumijete li? A to je etapa kupanja. Kupanja od samoga hajda. Allah subhanahu wa ta'ala je naredio u Kur'anu Ja iman nabiju ila tazlaktum un nisaje fatalikuhunna li iddatihinna. O poslaniče, kada budete razvodili svoje žene, razvodite ih u iddetu. Šta znači iddetu? Shodno hadithu koga bilježi imam i Buhari od Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anuma koji je razvio svoju ženu, tako? Pa je došao Umar ibn Khattab radijallahu ta'ala anuma Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i objasnio čemu se radi pa je se ljutio Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam rekavši murhu fel yurađi'aha hatta tatkur thumme tahid thumme tatkur thumme inšaje tallaka thumme inšaje tallaka thumme inšaje emsekeha kaže recimo neka je vrati sebi To što je uradio, što je razvio hajdu haram zabranjeno, reći neka se vrati. Dok se ne očisti. Dok ne postane čista. Zatim, dok ne dobije hajdu, ponovo. Zatim, dok se ne očisti. Onda ako hoće neka je razvedi, a ako hoće neka i zadrži kod sebe kao svoju ženu. To je ono što Allah subhanahu wa ta'ala naredio u kuranskom ajetu. Dakle, Allah u poslanicu svema hadith koga bilježi imam Bukhari, pojasnio što znači ovaj kuranski ajet. Ostale stvari, poput odnosa, nije dozvoljeno kod većine islamskih učenjaka, mimo Ebu Hanife, rahmatullahi ali, nije dozvoljeno da čovjek ima odnos dok se žena ne okupa. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže jes يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله Kaže Allah subhanahu wa ta'ala pitaju te mjesečnom Kur'anu, recite je zijet. U tome ima štete, ima uzemiravanja i za ženu. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala neka se ne približavaju muževi svojim ženama sve dok se one ne očiste. Kaže Abu Hanife dok se ne očiste dok ne prestane krv. Hanefijski mezheb jeste da je mimo posta i mimo razloga braka dozvoljeno da čovjek ima odnos prije ukoliko se žena ne bi okupala od hajde. Dovoljno je da se žena očisti od hajde, da prestane krv i dozvoljeno je da čovjek ima odnos. Međutim, draga braćo, to je neispravno mišljenje. Nije ispravno mišljenje zato što većina islamskih učenjaka stoji na stanovištu. Da ovdje Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ Neka im se ne približavaju muževi ni ovi sve dok se one ne očiste u redu. Sad postoji mogućnost dok se ne očiste. Možda dok se ne očiste od krvi ili dok se ne očiste kupanje. Ali pogledaj kako Allah što kaže. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ Pa kada sam ovaj glagol upućuje da je radi u rukama samih žena. Dok se one same ne očiste. A je li prestana krvi u rukama žena? Nije, nema one s njima ništa, one ne upravljaju s time. Allah subhanahu da taj koji daje koji određuje stvar. Nema one s njima ništa. Nije krv u njihovim rukama. Kako da kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam na osnovu jednog komentara i mišljenja o haditha od Aisha radijallahu ta'ala anha kada je rekao na vidini al humra dodaj mi hmaranu iz, iz mezida. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha kaže ja sam u hajdu. Ana haib. Kada Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam Inna hajda lejsen bijedik. Nije hajde u tvojim rukama. U tvojoj ruci. Jedno od značenja jeste nije hajd u tvojoj ruci. Ne određuješ ga ti, nisi ti ta koja ćeš reći sad sam hajdu, sad nisam hajdu. Tako Allah će udeo. A drugo značenje, to je mišljenje. Ovo je drugo mišljenje. Nije hajdu u tvojoj ruci. Ako si ti u hajdu, nije ti hajdu u ruci, u smislu nema zapreke da turiš ruku kroz prozor u mezđe, sa Razumijete li da uzmeš maramo Allahog poslanika svoju sve da mu dodaš? Ako si ti sva u hajdu, nije tvoja ruka u hajdu, dozvoljeno je da protireš ruku kroz prozor žena koja je u hajdu i da uzme neku stvar, kako kaže jasno Allah poslanik svoju sve iz ovoga, draga vreća, ova nisi imate mnogo, mnogo pouka i poruka. Ali želimo ovim da kažemo da je Allah subhanahu wa ta'ala ovdje svezao čišćenje za njih. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. Kada se one očiste, znači kada se kupaju od hajda, onda tek dozvoljeno je da imate odnos sa njima. Tako da, apsolutno, nije dozvoljeno čovjeku da ima odnos sa svojom ženom sve dok se ona ne okupa. Onda da kažem u prvoj etapi, dozvoljeno su dvije stvari, razvod braka i post žene, a nakon kupanja dozvoljeno je da, čovjek ima odnos sa svojom ženom, zatim žena apsolutno postaje tada čista, može da klanja, može da uči Kur'an i sve ostale propisi, znači apsolutno čiste žene. Znači, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam je naredio prvu stvar da se očisti od krvi. Nakon toga da se okupa, nakon toga da klanja. Sada imate drugi hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam te odda ili kulli sada. Abdesti se za svaki namaz. Ovo je treća stvar koju je naredio. Abdest za svaki namaz. Što znači, žena će čekati da uđe namasko vrijeme. Ako je to podne, onda podne začekat će dok uđe podnesko vrijeme, nakon toga će se abdestiti. Prije toga postupit će ponovno kako smo rekli. Il antitem, očisti od sebe krv, što podrazumijeva čišćenje krvi, da opere, zatim da zatvori otvor i ukoliko je unečistila odjeću svoju, obaveza je da promijeni već jer ićma ummeta je kako smo rekli šta da je sra krv nečista i ne može u njoj klanjati. I onda, nakon što je uzela ovi predostrožnosti, bez obzira što bi krv oticala i što bi isticala, njen namaz je ispravan, može da klanja sa tim abdestom, u tom namasku vremenu, može da klanja sve na time, može sa tim abdestom, da sve ibadete radi za koji je uslov da žena bude pod abdestom. S tim imate razilaženje među islamskim učenjacima. Da li je ovdje uzimanje ovog abdesta vezano za fard dotičnog namaza ili je vezano za vrijeme dotičnog namaza? To je razlika. Ako kažemo da je abdest vezan za fard, dotični fard, onda je bila dozvoljeno da klanja sa tim abdestom samo taj fard, podni. Što znači, ukoliko bi recimo prespavala sabah i zaboravila, pa ušlo podrško vrijeme i sjeti se da je prespavala sabah i da ga nije klanjala. Da li može sa tim abdestom kojeg je uzela nakon ulaska podrškog vremena da klanja i sabah i fard i podinski farad. To je razlika, pazite. Ako kažemo da je ovaj abdest zbog farda, onda mora dva puta uzeti abdest. Mora uzeti abdest za sabah koji nije klanjala prvo klanjati. Pa ponovo uzeti abdest za podinski farad. A ako kažemo da je abdest za vrijeme vezan, onda kažemo šta? Samo jedan abdest i može klanjati sabah koji je propustila, koji je prespavala ili koji je zaboravila i tako dalje. Razumijete li? Sad ti mislim abdestom. I šef Šekiter kaže u ovakvoj situaciji bolje je, bolje da čovjek bude predostrožniji, odnosno žena bude predostrožnija, da dva put abdesti, a kad dođe mesela tajemuma, imate istu ovu situaciju, stvar tajemuma. U svakom slučaju kažemo, zapamtite ženi ili čovjeku koji je sahibi udr, koji ima probleme prostatije ili ima probleme, ako kažemo da krv kod čovjeka kvari abdest, Isto tako uzima znači propis sahih kao što je kod Hanefija, čije Hanefijskog i Hanbelija. a neko bude znači na tom stanovištu, onda ako ima sahih kažemo mu sačekaj da uđi vrijeme namasko, očisti se, očisti svoje tijelo od krvi, zatim na ovakav način kao su pojasnili na onim stanjima istihazi, podveži se i onda klanjaj sve što god hoćeš u tom namaskom vremenu bilo fard, bilo na file. Ali u svakom slučaju, učenjaci Hanefijskog mezheba i je isto vide za vrijeme. A Šafije vide za, za fard. Kod Šafija samo trebaš uzeti dva puta u slučajci. Ali ovo su rijetke situacije inače, ali eto, spomenuo sam rekao da ipak čovjek zna i da razumije.